Thank you. Նիկոլայ առաջին անգամ եք Արցախի հանրային ռադիոյի գողական էսքիզներ հաղորդաշարի հյուրը։ Գիտեմ, որ նոր եք ընտրվել մեր ստեղծագործական խմբի անունից, շնորհավորում ենք ձեզ եւ միաժամանակ շնորհակալություն հայտնում, որ համաձայնել եք այդքան երիտասարդ տարիքում ստանձնել այսքան ծանր ու պատասխանատու աշխատանք։ Դժվար է արդյոք երիտասարդ համայնքապետի համար ղեկավարել գյուղը բոլոր դժվարությունները նամանավանդ երիտասարդները պիտի հաղթահարեն։ Ինչ մնում է աշխատանքի առ առումով սրտանց եթե մոտիկանում ես աշխատանք ստացումը։ Ծանոթ ենք իրար, դա թույլ է տալիս մեր գյուղերի մոտիկությունը, մտերմությունը, ծանոթ եմ Թամրազյանների Գերդաստանին, դեր հարազատներից շատերը միասին ենք սովորել։ Գիտեմ, որ շատ հարգված, շատ աշխատանք սիրող, ուսումսիրող ազնվորություններ են եղել ձեր ընտանիքի Գերդաստանի բոլոր բարեկամները, հարազատները։ Այժմ ցանկանում եմ ծանոթանալ ձեզ հետ որովհետև գրեթե ձեզ չեմ ճանաչում։ Ավարտել եք։ Այո, ես սովորել եմ Անձերիստանի միջնակարգ դպրոցում, ավարտել եմ նույն դպրոցը 2001 թվականին ընդունվել եմ Արցախ պետական համալսարանը նախազորակոչային մասնագիտության ֆիզկուլտուրայի։ Այնուհետև անցել եմ ծառայության, 2 տարի ծառայել եմ պաշտպանության բանակի շարքերում, որից հետո 2003 թվականին ավարտել եմ ծառայությունս, ընդունվել Հելիս գյուղի 8-ամյա դպրոցում որպես ուսուցիչ։ 2005 թվականին ամուսնացել եմ, ունեմ 4 երեխա։ 2008 թվականին մտել եմ ծառայության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության շարքերում 7 տարի աշխատել եմ այնտեղ եւ 2015 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ընտրվել եմ որպես համայնքի ղեկավար։ Նիկոլայ, պատմեք գյուղի մասին։ Գախնիկ չէ, որ Արցախյան գյուղերի կյանքը չնայած կառավարությունը այդքան մեծ ուշադրություն է դարձնում այսօր գյուղը, գյուղացին, գյուղատնտեսությունը, սակայն Հիլիսը նույնպես, այսպես ասած, Արցախյան փոքր գյուղերից է։ Այո, փոքր գյուղ գյուղը ունենք 211 բնակիչ, որից 21-ը ժամանակավորեն հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ, ունենք աշխատողներ, ծառայողներ, որ գյուղից դուրս են գալիս։ 2016 թվականին եղել է գյուղում 98 ինքը այսքան փոքր 98 դա ողջունելի է իհարկե դա ողջունելի է այսքան տարիների ժամանակ դեռ այդքան ծնունդ չի եղել իսկ թվում է թե աճում է գյուղը երևի շարունակական կլինի։ Ինչու գյուղապետարանը մշակույթի, այսպես ասած, տունը այսքան տխուր վիճակում է, բարձրացրել եք այդ հարցը։ Բարձրացրել եք օգնություն տվել են երևի մոտ ժամանակներից կսկսվի աշխատանքները։ Որտեղ կկառուցեք նորը։ Ակումբի շենքում սենյակն է կա, որը պիտի վերանորոգվի եւ շինանյութերը տրամադրել են մոտ ժամանակներից կսկսվի աշխատանքները։ Բնականաբար չենք կարող չխոսել, պարոն գյուղապետ, βέρքահավաքի մասին։ Ինչպիսի տարի է 2017 թվականին բերքը եղել է շատ քալի ասած առատ հեկտարից հանձվել է ծորինը 2.5 տոննայից մինչև 3 տոննա մի հեկտար հողամասից բոլոր կուլտուրայից բարձր բերք է քաղաքի։ Միայն ծորեն եք մշակում, թե այլ մշակաբույսեր ունեք։ Ծորեն, գարի, հաճար, եգիպտացորեն, Արևածաղի։ Որ տարածքներում այստեղ։ Միայն գյուղամերձ թե ուրիշ տեղերում ունեք։ Վարչական տարածքը գյուղից մի քիչ ներքև է գտնվում, մի մասը Սունջիկա կոչող տեղամասում, մի մասն էլ Նրքեհենդ կոչող տարածք։ Գյուղից մոտորապես 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուրիշ տարածքներում համայնք չունի տարածքն է։ Պարոն գյուղապետ ժամանակին ձեր գյուղը նույնպես, այսպես ասած, բարերար է ունեցել, որ մտածում էր գյուղի մասին, մտահոգված էր, այսօր նա շատ է հեռացել գյուղից։ Ներկայությամբ այդ մարդ չկա, մահացել է։ Նրա քրոջ որդին Նելսոնը օգնում է գյուղին։ Որտեղ է Նելսոնն ապրում։ Նելսոնը ապրում է հիմնականում Երևան քաղաքում, բայց տարբեր քաղաքներում գործ ունի, գնում գալիս է։ Ունեք նաև մեկ բարերար Թամարազյան Լևոն, որ եղբորս տաղեն գումարով օգնել է եւ մտադրված ենք զովասների անվանի մի հատ խաշքար տեղադրենք գյուղում։ Դպրոցը ութամյա է։ Չէ, դպրոցը Խնձրիստանի մասնաճյուղն է, որտեղ սովորում են 11 աշակերտ, 12 աշակերտ է հաճախում են Խնձրիստանի միջնակարգ դպրոցը, 6 երեխա էլ հաճախում են Խնձրիստանի մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզ չունեք։ Չէ, չունենք։ Բուժկետ ունեք։ Բուժկետ ունեք, մեկ աշխատող Մուսալյան Զայնեն։ Ինչքան ուղեք ասել բուրգետի մասին։ Առաջին դեղորայքը։ Բուրգետի մասին ասեմ, որ կատարում է իր աշխատանքը բարի խղճորեն, Կարողանում են այցելել միայնակ ծերերին։ Կարողանում է այցելել միայնակ ծերերին։ Ինչով են հետաքրքրված ձեր երիտասարդները եւ ինչ նախասիրություններ ունեն եւ ինչ աշխատանքներ եք կատարում գոնե նրանց այսպես ասած երեկոյան հանգիստը կազմակերպելու համար։ Երեկոյան հանգիստը կազմակերպելու համար ակումբում ունենք համարյա բոլոր տեսակները ճիշտ է հիմա չեն գալիս, որովհետև զբաղված են հողագործությամբ, հավաքում են հլը բերքը, արևածաղիկը, եգիպտացորենը, հոգնած գալիս են, բայց ձմեռվա ժամանակ համարյա լրիվությամբ մասնակցում են, գալիս են, խաղում են, զրուցում են։ Շուտ է խոսել աշնանացան աշխատանքների մասին։ Դեռ շուտ է ունենք որոշակի աշխատանքներ կատարած, կատարվել է ցելը 30%-ը։ Միջև գյուղապետ ընտրվելը եւ գյուղապետ ընտրվելուց հետո ինչ փոխվեց ձեր կյանքում։ Ինչպես կարողացաք սովորական հելիսեցու աչքերով նայել, սիրել հարազատ ծննդավայրը, իսկ այսօր համայնքապետի աչքերով եք տեսնում յուղը, ինչ կարող եք ասել։ Ես ծնված օրվանից սիրում եմ հելիս յուղը, կյանքում չեմ կարող մոռանալ, եթե դուրս է գյուղից անհնարին է։ Բազմազավակ ընտանիքներ կան։ Ունեք մեկ ընտանիք բազմազավակ, այսինքն 5 երեխատեր 2018 թվականին երևի կսարքվի նրա համար Որտեղ գյուղում ահա դասքի մեջ այո Ինչ խոսքով կցանկանայինք մենք ավարտեինք մեր հանդիպումը ինչ խորհուրդներ կտայիք երիտասարդներին Արցախի երիտասարդներին Արցախի երիտասարդներին առաջին հերթին կցանկանամ որ գյուղում լինեն իրենց գյուղը չմոռանան, չլքեն, իրենցով պիտի գյուղը զարգանա, բարգավաճի, մեծանա, ցանկությունս է դա։